Macron gobernuetik demisionatu dila aipatuko dugu juntan, etxarrik komunikado, euh, etxarriko langile eta ikasle ohi sumaitek komunikatu euh, bat elki diela ebai, eh Eta idortia badela hor dagun egunetan eta mahatz zainek nulako edo ze pentsatzen die hortaz aipatuko dugu eta urentuko dugu sistera txapelketa batekin muko bizi dozia gainditzeko elkarte baten alde eginen beita txapelketa bat doni bane lohitzunen benalehenago denboen aldetik ze nulako haua aiken behar gynuke egun lauenz Aro, edera, eta ikitsu, bai, etzemaiten daike, aro, ikerleak eginko eta ondoko egunentako, mementoko, ama bostosketan dugu gure termometroa hemen maureko peko argilan aterbilpin, eta goizuntan, bero, da izo badiateke pantxino uh, eh, zelian, mena horiek barreatu eta ekiaren ageraldiak nausidiateke arrestian kursin, temperaturak oita zazpiozken ingian, goatuko dielaik, alabedaz eginko zer duten, aro, ikerleak. <laughs> Macron Macronek ekonomia ministro postutik demisionatu du. Es ezaguna da hau, Macron légué legeak ekarritako greba Mugimendi et en marche Mugimendi mugimenduko à dau oai eta bertan Chegitu Kodila, udu luke. Eskerreko primaridieta aurkezten ahalko dela uste die eh, komunikabide sumaitek. Hauteskundetan egoiten gia, atzo arrestitan, EH Bildu koalizioa hautagaiak Arnaldo Otegi kanpo utzi onduan, Euskal Autonomi Erkidoeko, uh, eh, Erkidoekoko aldizkai ofizialak, setemean hogeita bosteko hauteskundeen entako zerrendak argitatu du. Ota, haita hamazazpi zerrenda ageidia, hama bi hautagaitza araban, hamarau bizkaian eta hameka gipuzkoan, bederatzi alderdiek edo koalizioak hiu lur aldetan zerrenda bat aurkesten dielaik. Zerrenetatik bi, uh, bi aldaketa egin dutie hauteskunde batzordek, Gipuzkoak Arnaldo Otegi elkidu EH Bildu zerrendaen lehen postutik, eta maialen arte ezari du hortan, eta bizkaiakoak aldiz, ez du huntzat eman alderdi libertarioaen zerrenda. Etxariko ikasle eta langile hori sumaitek setemaen bedeatzean atzean manifestazione bat eta deitzen die donapaleun integrister egindako salmentaen salhatzeko. Dokumentu baten bidez, Bartelimi ager eta be erabakiak erasotzen dutie, jakastez azken urtetan hartutako jabaki txarrak dut dila salmenta junta ekarri testo hortan adibidez zehatzak ez dia mentz. Justaritzeko lokal ahiuntan hoita hamar milan euro alokatuik denez, soz hoi gaztelian araberitzeko iabilten ahal zela, eta justaritzeko gelak barnekaldila egitzen ahal zela, hori du talde horrek. Labuantxan, labuantxan bazter utzia jabaki, edo labuantxaila bazter ustia jabaki txarra zela diote ebai, xail hortako BTS utzi behitzen azken urtetan, eta horrez gaina fe AFMR ak gaztelia entako laguntza publikoak uken zutiela hitazten die eta zempi hamar aitatarsuna ez dela ez estatia gatik eta ez elisa gandik ezagutuk. Hitzordia emaiten die ordin, setemean hamaran donapareuko herriko etxe aitzinin, goizeko bedatzu honetan. Uda hau idora izalten aida eta bazterak sufritzen die pentz eta alhorak bezala irureiko mahastiek e, ebihun bat, uh, egin bat nahiko lukie. Mahatsa huntzen aida eta mahats zainak zeliai eh, begiak badutie. Bernaet Argain. Mahastiak eari suituak dira. Arrunt euri guti egindu sekulan ezaski lujaren gozatzeko. Lasa subialdeko batiti bergarai maasti zainak errandauku uai, maastiak behar gohian diela. Uai, artean uh, gauzak ongi eh, joan dira, uh, eh, ukandugu uh, demora aski edera, bon, eta jotza ere, baina bon, maastiak ongi jarrukidu. Eta egia hauai bon, behar luke huntzen hasi, kolorez aldatzen, beden, eta blokatua da, gure eskasaikin. Eta la, behar gira, uh, hun baten behar, Nihala, berruke egin, hain galditzen dugu, baina berruke peden eh, berroi eta berroi milimetre egin goxoki. Eh, eta guai eh, euritzen badu, ez berantegi, ma hartuko duenez, galdegin dakogu irulegi arretseko iban Hiuspeihuzi. Ez, ez, ez, bate badu honu hilabete bat, eh, mas bitze gaintzine, beraz, eh, hor bak luke euri eh, edek bat egin, eh, behoi milimetro bedein, azteko, eta gero, ala, irailan ikusiko, ah. hilabete hori horrek due dena emanena, bak ginuke ukan euri eta guzki gaintzu. Beste naz mahatsa sano dela, ejan daukute, ikusiko beraz, noizko izanen den euri honorik. Eta horitazteko um, irureiko arduen besta iganen dela setemean bedatzia eta hamarian. Azken astetan aipatu gineizien eta barin ba entzun duzia aipatzen esne ekoizlen krisia, ekoizlek merkatu mundialak emaiten zian presioaekin ezien bat egiten eta kaioago saltziak alte egiten zien. Stefan Lefol, laguantza ministroak atzuzak inazidu, berroita hamar milio euroko laguntza emanen ziela elaboa ihoier, eta krisia hortaik eh, elkitzeko helbu jaikin. izan goizan, Frantxas goberniak tafta negoziaketak bertan utzi behar ziela jakin azidu, Transatlantiko hitzarmen horrek, Europa eta AEB arteko kambio komertzialak azkartu nahi zutian, merkatu bakar bat jaikiz. Beste manea bat eta zerraiteko, han eta heben ekoizutako eta saltzeko arauen behar dintzia zian helbu. Euskal Herriko stop tafta elkartia hortazkunten balimada, dagun hitzarmen zumaite kasu egin behar dela diote, zeta kanadiaekin egite, egin nahi den hitzarmen bera badera abizatzen daikie eta tisa servizu publikoak privatizatu nahi dutian hitzarmena. Taftak mobilizazione hanitxekarri basuitian bi hitzarmen hoik ez tia hainbeste ezagutuik. Julen Madina entzero lasterkai famatia zentu da atzo arrestitan, jo egan ostegunin donostiako ondartzan istripu bat eh, ukentzian eta buian kolpatu ikzen geostik koman txartuik. Donostiako ospitalin atzo arrestitan hilda eh, hernaniara urdin, iruñako entzerioan lasterka egitez ezagutuik eh, zen eta geostik kolaborazio hanin txegin zutian prentsa desbardinetan, uskal irratietan e, entzuna dukezie, gure irratiko ustudioetan igan behitzen, igan urtin, sortzi hiri aldeak zuzenean diasporaz mintzuden saioa eta prezeski saio hoi uh, ba, idako pausa ondotik igante hundan arra hasiko dela arreatzeko sortzi horretan benoa etxe berriekin. Sistera elkartiak ziesta punta txabelketa bat antolatzen du ostial hundan donimane lohitzunen jabazi guziak venkera mu, mukovisidoz edo mukovisidozi eta xuna gainditzeko elkartiaen alde izanen geren urtia da Doniban Elohitzuneko Luzean Siesta Punta, eh, Luzean Elkartiak, Siesta Punta Elkartiak eta mukovizidioz edo fi, fibrosis kristikoaren kontrako bo eh, Elkartiak, txapelketa hoi antolatzen dira, aurten indar berezia eman nahi diote eh, txapelketai eta bat egin die Sistera Elkartiaekin ordin. Finala Donimanen Lohitzunen jokatzia jabaki die, Azken urtetan jokalai kopulia apaltuz juiten beita eta disiplina horrei, bultzada bat e, emaiteko asmoa badu. Aser Uribe, Uribe luzean elkarteko presidenta eta hor bat mikobizilozaekin ei dena. Zazpigarren urtea da Donibane loitzuneko luzean zestapunta elkarteak mukobisidozia edo fibrosiskistikoaren kontra borrokatzeko txapelgeta antolatzen duela. Aurten, indar berezia eman nahi izan diote txapelketari eta bat egin dute sistera elkartearekin. Bertan biltzen dira Euskal Herriko hainbat zesta punta talde eta finala donibane loitzunen jokatza erabaki dute, azken urteetan jokalariko puru palduz doan disiplinari bultzada bat eman asmoz. Ibon Urreisti sistera elkarteko presidentea. Bueno, txapelketa honek antolatzen dira batez ere sistera munduan naiz eta arrobia lantzen gurekimina hori izan, Biartuzte gure gaztetxoak erreferente batzuk, edo eskaparate bat, ilusio bat, eta hortarako sortu da, zizera, zirkuitu da ditzuna. Da? Gaztetxoak izateko aukera eta ilusioa hor jolazteko, zeren egiten badugu dugu bakarrikan erakutsi zestaz jolasten gure gaztetxoei, ben espalde maute duten bide bat, e, hor e, ja momentu bat azpertu eta utzi dutena. Horregatik da, zirkuitu hori. Lehiaketaz baliatu nahi dira ere antolatzaileak elkarte berezi bati emaiteko irabaziak eta Benk Jolamiko Bizidoz elkartea lagunduko dute. Luzean elkarteko presidente den Asier Uribe, luzaz ari zanda puntan eta aur bat badu preseski muko bizidozia duena. Badut e, eh, sortzi urteko seme bat, e, eh, fibrosi duena, eta duela urte batzuk e, eh, maztearekin, e, eh, pentsatu genuen, nahi genuen pixkat e, lagundu e, benkronamiko bizitaz elkartea. Orduan, e, ba, ginen, ba, jaialdiak antolatzen, eta gautengoa ba, ba, berezitasun bat badu. nahi genuen ba, txapelketako bat partidu bat edo jaialdi bat hemen antolatu eta pentsatu genuen ba, ideia hona zela bi helburu hauek eh, elkartzea. Elkartasuna eta txapelketa bateratuz, zesta puntako finala kostira laratxuntan izanen dira beraz, Donibanelo itzuneko kampos berri frontoian aratzeko sortziak eta erditan. Eta berri hoik emanik ondoko hitzordia berriekin sortzio honetan ukanen duzie momentiko goiz berrien segida edo jarraikiaekin usten zutiet sarri arte. Ama bostozketan dugu termometroa hemen maulen eta roikerlen araberan eh, be odeiak uh, eh, ukan behar eh, gintuzke goizuntan, ode izun baita epan txintzelian, ondoti ondorioz bai goizuntan ekiaren ageraldiak aminibat uh, trabatuzuk uh, izanen dia, bena egun erditikat zelia osoki argituko dela edo garbituko dela diote aroikerleek eta ekiaren ageraldiak nausidiateke arrestian kursin, temperaturak egin oita zazpi osken ungean goatuko dia. Ostegin osti, eta ostiralin, demozinez edera itzemanik zaiki hor, eta temperaturak geroz eta goago zunen dia, bereziki barnek aldian. Temperaturak eh, bihar oita sortzi osken ungean goatuko dia, ostiralin oita amerika osken ungean. Nesken egunin, eh, goio deiak badiateke, piskat, eh, hor, zelian ze, ekiaren agerraldien trabatzeko, bena temperaturak zinez goa zunen dia, e, nesken eginin, temperatur goenak, oita mabi osken ingian, goatiko dia, ala ere, goio deiak izanike, eh, hor e, denbo aski, ekitsukan behar, gynuke. Eta igantin, zeluzo ardi eta ageraldiak nagusi, temperatur goenak, oita sei osken ingian, goatiko dia, eran behar da, itxas bazterian, aminibat freskoago eginen dila, hor e, itxas bazteriko aize ahil batek, guatuko behitu, ondoko egunetan. Ala beraz, adoaz, zerreiten aldugun, udan jarrikitzen dugula dudaik gabe aruikerlen eranen araberan.